Baina, eh, jauregi berdin lehen galdera izango litaike, bat gugi pelapen eh, pasadenarekin eh, eta beriziki begira, izan ote dira ondorio zinez lagiak Ipar Euskal ekonomiaren aldetik, sufritu dugu guk ere hemen osasun egorari begira. Ah, bai, inkesta bat ere eman dugu, beriki etxidena, igande zen eta gara, bon, etortu behar da, ala ere ondorioak badirela eta hortan bereziki eh, aktivitate mailan eh, erdia baino gehiago erraiten du edo apalago edo azkarki apalago eh, dela. Jasko hari konparatuta, bai, euneko berroita hama bostek errandute bai, apalago dutela eien negozio zifra. Hori, empresariak dute bete inkesta hori, aien bai. keskekin eta egorare egorari Bai, gure hanket flash deitzen duguna, hortan erantzun dute, eta hori azalt, gertzen da bai. Barakizu ez, duen gehienik uh, sufritu? Eh, eh, ez dugu ez errelaziorik, eranen nuke. Mm. Uh, dakiguna da horri erantzun dutena euneko berrogoi zerbitzuetan zirela. Euneko berrogoi komertxo turismo estatu arglortan, eta euneko amar uh, industrian. Handola mm-hmm. guti, eh, frantz gobernuak eh, epatu du eh, ekonomia plana <laughs> zabal bat, eh, miliar euro ipatzen dira, eta enpreseri laguntza ere, hemen eh, horren eh, beha, beharra bada eta eh, bereziki eh, nula behanatu berko ginuke diru hori hemen ipar Euh, Banatu hori ez da bon, norberak pre aurkeztuko ditu uh, egitasmo batzuk eta hor uh, espero dugu konkretizazioan ere uh, guretako lagungaia izango dela. Segur dena da aipatzen diren lemak baditugula wala, baditugu gaiak lantzeko hemen dudari gabe. Bon, euh, aipatzen da transizio ekologikoa eta bastimendua, bestan da hemen azkar girela hortan, Doan pentsatzen dugu, uh, eh, seikako zazpi miliar aipatzen dutela, orduan, horrek ondorio bat izanen duela Euskal Herrian, Ipar Euskal Herrian. Gero ikusten dugu ere, alako um, uh, lema, peska bat, eh, ez zain ezaguna uh, gizartean, da hidrogenoa, hidrogeno berdea, eta guk begiratzen uh, ari gira hori, zeren ikusten dugu, bai bereziki ez bakarrik energian, baita mugiko jatasunean ere, izaiten alduela duela papel bat, uh, rol bat, Eh, Europak ere badu bere plana, Frantziak ere horrataratzen du, eta egera eskualdean ere ba, aipatzen dugula. Eta gu badugu berriki abiatu dugun Compet Plus uh, um, egitasmo bat, nun Euskari eta Nafarroarekin ari gira energia arloan hidrogenoa ere begiratzen. Hidrogenoa da uh, modalitate bat nun energia uh, uh, stokatzen landuzon. Eta horri esker, adibidez, pragma industri, badago hor uh, ipar eh, euskal eh, ekoizten dituenak bizikletak, bizikleta horiek hidrogenoarekin funtzionatzen dute, errezervora, festekin nola erretan den, atxikitzeko, gordetzeko materia prima hori, gero bilakatzen da elektrizitatea motorra itzen arazteko. ekologiko, ben, ekologiaren parte bat eh, itaike ere, eh, energia berriztagarri bat edo? Bai, izan daiteke, sortzen balima da, uh, eh, modu iraunkor batean. Hortako aipatzen da hidrogeno berdea. Zeta oraiko hidrogeno geien-geien, hainitzez, da petroletik ataratzen dena. Orduan, plan hori da berderat pasatzeko. Eta hortan biziki kasu emaiten dugu, zenta izan daiteke olako uh, proiektu bat uh, zergatik ez instalatu uh, eh, iparaldean. Mm -hmm. Hala, eragina izetan lan duena gure be, justu iraunkor plan hortan or, sartzeko. Zenta garatua da hemen, badaurako impresarik aidena hortan hidrogeno berde hortan edo bate? Badida kotxia, eh, hortan ari gira justu uh, ikusten, eta behar ba, uh, bereziki hortako balio du ere mugaz gaindiko harremanak, ikusteko ere Euskadin eta Nafarroarekin, me barakigu pauen instalakuntza handi bat egin dutela autobusak mugiarazteko, hemen badugula pragma industria ipatzen nuena, uh, bezikletak ikosten dituenak, eta badida, kontaktu batzuk ere hemen eh, sortzeko eh, proiektu berri batzuk. Eh. Mm. No, ah, Untxo lertzeko, berdin, eh, entzulentzat, ez da behiz lotura egiten, baina entzertan hori eh, transizio ekologikoak edo ekologiak goten aldu ehol bat ekonomiaren be, behar piztean, Zeren, Horai, eh, berrikuntza begiratzen badugu, iraunkoa izan behar da. Ezin dugu lehengo eskemetan eh, jarri, fan guk ikusten dugu, eh, beti lantzen dugularik lema bat da, nola ikusi iraunkortasunean. Eta energian, badakigu, badela animaleko uh, nuke desafio bat, behar dugu eta hortan azkar izan behar dugu. Ez behar gira azkar, kanpotik ekarrezeko ditugu teknologia hori. Uh, askira ikustea baionan ibiltzen diren autobusak, egoaldean ego e, dira. Eta egoaldean egiten dute stokaz bateriaren bitartez, baina teknologia hori garatu dute. Hori da uh, gure erronka, da, gai izaitea hemen, enpresak biltzea, holako mugikortasun plan bat, eh, erri handi batek, donostia, uh, iruña, bilbo edo, bai honak nahi badu haitzinatu, be izan ditzagun hemen aktore batzuk, gai direnak desafoio horiek eh, erantzuteko. Mm. ekologikoa eta lehen nahi ahloa zen enpresei laguntza ekartzea plano hortan. Zakit, eh, ze modutan izazeten alko da laguntza hori eh, planoari begira hemen, adibidez, zer paldu, zer dira hola, mm, neugiak susen enpresak laguntzeko? Berrabiatze plan hortan hori aipatzen da, uh, uh, bereziki mainan industria mailan, uh, eh, zergak apaltzea. Horrek ere, bon, izaiten aldu ondorio bat, zeren ba, ikusten dugu uh, industrian eskatzen duela hainitzen uh, biztasamendu, hainitzen diru maila aldiz, uh, egara, enpleguaren aldetik balio du. Eh, gure lugaldetasunean eh, ikusi zain beste bala, biztanle baditugula Ipar Euskal Herrian, euniko batez eh, azten dela gure populakuntza. Balio du ere gogoetatzea nolako enpleguak nahi ditugun uh, biharko ekonomian eta bihar bizitzeko. Bada, sail bat ere gazteen enpleguaz, hori ere jonka bada hemen gazteen enplikua. bai eh, enplegua, formakuntza batetik eta enplegua. Uh, eh, formakuntza bereziki hortako guk uh, bon, izan da, eh, reforma bat, uh, CFA uh, guzietan behar ziren sortu eta aprendizgoa bultzatu, eta hori ere me, gure merkataritza eta industria gambaran ere egin dugu, eta bari da bost formakuntza hortarat ideki ditugunak, edo berriak edo ideki, uh, for, formazio iragur bat uh, zena, aprendizgora pasatu duguna. Eta komerzial maila mailan edo webgune arduradun ere izaiteko edo uh, zuzendari laguntzaile ere izaiteko, denak irekia dira hortan eta pentsatzen dugu formakuntza hortatik nun aprendizgoa den ikastea eta memento bedan lan egitea enpresetan, biziki uh, dela eta integrazio erresten duela. Altsatuko gira hemen ere behitz eh, egoera hortaz hemen Iper Pentsa Pentsatzen dut, bo, batetik eh, bon, ez gira egoiten gure sokoan eta mugitzen gira, mm. hori badugu eh, gure kulturan. E, bestaldetik ere ikusten dugu nahiz eta aktivitatea palago den, Uh, enpleguaren ondorioa da euneko amazazpietan bakarrik erantzun dute apalduko zutela kopurua. Mm. Eta hortan aldiz, euneko sortziek igoko dutela. Eta hori ez da guti. Euneko sortziek errandute, diende gehiago behar dutela. Ez da dena txaja, bera, segura. Hori bera, orduan, eh, bai gaizki eh, hainitz enpresen dako 2008 izanen da orte eh, txar bat, erraiten duen bezala aktivitate apalago edo askoz apalago da, baina nala ere, ituriz, bon, gero, geroa ez, ez dugu ezautzen, eh? norgeran entzuen olako krisia bat bizi izan egin nuen labilemen eta ogoian, baina, bon, iduriz, uh, ala ere, uh, ala, sasoina ongi pasada, eta orduan, bon, uh, sektorea inizetan, bala, badira ala ere uh, enplegua nahi dute eta batzutan ere pentsatzen dut indar bat eginez, eh, enple, langileak atxikitzeko. Baina, bon, geroak eh, erranen du, me, bon, eh, abiatuko da. Bai. Milesker? Uh, milesker